Obwijukiro bwebiragiro esura ya mkaga. Omwango ogukuru. Ogunigo mwango ebiragiro n'emigenzo ebyo mukama ruwanga wanyu yampangire kambegesa mukabikora omunsi eyo muri kutaha mukulya. Mutino mukama wanyu inywe nabatabani banyu n'abajukuru banyu. Mukwate ebiragiro bye byona n'emiyango ye ebyo ndi kubaragira. mubiike ebiro byona byoburura bwanyu ebiro byanyu bibone kubabingi harwekyo ulira Isiraeli oyegendereze obiike obone kugira mirembe obone kukanya muno nkoko mukamaruwanga wabashwe nkuru akuraganisize omunsi eri kusheshekana amata nobwoki ulira Isiraeli omukamaruwanga waitu niwe mukama wenka ogonze omukamaruwanga wawe no mutima gwawe gwona namani gawe gona ebigambebi ebyondi kuulagira kireki bikugie amutima obiegese abana bawe nobwegendereza obifumole oro orakashuntamaga omwawe noro orabaganogenda omumwanda noro orabyamaga noro oraimukaga obiekome amkono nomkasoso otenobijuka obiandike anti z'emiryango zenju yawe nabigi byawe okutatira oro mukama ruwanga wawe arikutaya omunsi eyo yaraganisize bashwe nkuru Abraham Isaka na Yakobo oko aligiba amo nebigo byango ebirungi ebyota yombekire namajugajure bintu birungi byona agota ijuize namaziba galimirwe agotalimire nendimiro zemizabibu nemizeituni ayotabyaire mara oru olilia okaiguta Aho olimanya otaliyebwa mukama ayakuire misiri omubuyiru otino mukama ruwanga wawe mufuka miremara obeniwe oye naira wenka mutalifukamira baruwanga bandi abamahanga agabataine harukubo mukama ruwanga wanyu asingire mulinywe niruwanga omunyaibuba katalija akabani galira akabasirikya akabamara omunsi mutalirengesa mukama ruwanga wanyu nkoko mamurengesize alimasa mukwate nobwegendereza emiyango ye nemiku nebiragiro ebyo yabangire umukolere ekirige mara ekirungini ruo mulibona emirembe mukata omunsi nungi eyo yanayire baisheinywe mukagiria ensegyo muligitamu nimugibingamu ababisha banyu nkoko mukama yaragaine omubiro ebirija mutabani wawe kali kubazati emiku nebiragiro nemigenzo ebyo mukama ruwanga baitu yabangire bina nshongaki omororoti tukaba tuli bairu ba farao omulimisiri omkama akatuya misiri nobushobora bungi akakora obubonero nebitangazo ebyango mara ebyamani ali Misiri na ali farao no mutungogwe gwona tulebire akatwiyayo kutuleta omusegi kugitua eyo yanalire kuwa batata ejo Aho akaturagira kukwate migenze egiyona no kumtina tukabaniro twikarane mirembe na wenene kutulinda tukakora nkoko tuli kireki tubebesigwa twegendereze kukwate miyange yona shemerezo mukama ruwanga waitu nkoko yatuhangire